Emigani ecura ya makumi gabiri na itano Eginayo migani ya Solomoni Eyabachaija bomu kama Ezekia owayuda bahandikire ekopi Ruanga kagira ebyo yashereka tumuwa ektinwa Kyonka abakama ektinwa tukibaa oro batumanyisa ebishedekire Oko eigururiri eigurumuno nensi oko egoba okuzimu oba dondondo nikuono muntu atakutaburura magezi ga bakama Juguta embale oyemu efeza omuhesi agire ekyo kuhesha mu ekikwato iya ababi omumabonago mukama enketoye eikale omubagorogoki otali ebereka mumabonaga mukama anga kwemerera mu mwanya gwabahango akiri bakugambire bati izira kimokunu kushaga okukushonaza omumaisho gomukuru ebyo amaisho gawe gabona otarauka kubigobya mwira muliro isi ya nyuma oragirotai Oru mutai wawe arakukwasa enshoni akirie kigambo kyawe okimale nawe wenene utali atanama yundijo ayaulirano yata enamegyo ataija akakushonaza kandi yao ukagokera kimu ekigambo ekigambirwe omukanya kakyo nikishusha amapera geza abu omkibo kefeza okobona empeta yeza abu anga omulengyo gwezaabu niko mumanyi anabanu ashusha abamuuliriza Oko embeo yeseruje eshusha omubiro byegesha niko nentumwa enyesigwa eshusira abagitumire kuba eshemereza bakamabayo omuntu ayeshalingya kukuwa ekintu atakikuwe ashusha ebitwi nomuyaga ebitaina njura kotagiriza omutwazi omutwara mpora mpora nakalimikarungi kataye igufa kokwasa obwoki oliawo obwokukumara engomba utaija kandi okabwiguta muno okabutanaka omwamutayi wawe oleke kugisa akalibatiriro ataija akakwirwa akakunokera omuntu aangira mutayiwe akamukomeeka ashusha enkoni yomuturi eyenda shana anga omwambi gwobwoki okwesiga atalikwesigwa oro atangirwe ninko kugira elino eliri kuneganega anga amaguru agale maili aoyera ajunaire omutima ninkajura omwendo omumbeo k'omubisha wawe aligira enjara omuwe ekyakulya aliye kandi kaligira eiriwo omuwe amaizi anywe kubao olibano mutuma amakara gomuliro amutwe mara omukama alikurongora okwo omuyaga gwabikara gulete njura niko rulimi rugeya rutamisa abantu akiri kutura omurushi omupembe kushaga okushwera omukazi emparangani amakuru garungi agarugire harai gachusha amaizi gali kuhora amuntu oweiriwo omugorogoki kugwerera aka omubi omwanya naba ashusire enchuro yeshabo anga eiziba eritokoire okulya obwo kibungi ti kurungi kutyo no kuiga muno eibara omuntu atali kushobora kwetanga kiniga nashusha ekigo ekitabaliirwe mara ekisigara kitaina boma